اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهم بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Njega hvalimo zbog svake njegove pojedinačne osobine koju znamo i mnoge druge koje ne znamo, onih vjerujemo, a svaka od njih je potpuna, pa ga zbog njegove potpunosti i savršenosti hvalimo u svemu što on jeste i zahvalijemo mu na svemu što od njega dolazi. A od gospodara svjetova nam nagrubo rečeno dolazi dvoje, sudbina i šarijet ili propis. Gospodar svjetova nam je dao život, i ono što živimo. Početak imamo, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da život traje vječno, pa nam je odredio, propisao iz svog znanja koji god naprijed poznaje, zapisao, htio se da se tako desi pa stvara sve ono što nas zadesi od dobra i zla i što ćemo doživjeti na ovom i na onom svijetu. Allah nas stvorio da bi nas iskušao pa nam savršen šarijat propisao da se po njemu vladamo i izbora nam dao da sami se opredijelimo i htjednemo kren pravim putem pa nas on uputi ili ne htjednemo pa nas on u zabludi pravedno ostavi pa šta god nas zadesi od dunjaluka ili sve što znamo od Allahovu subhanahu wa ta'ala šarijeta s kojim smo iskušani, mi samo možemo Allahu subhanahu wa ta'ala da zahvalimo na tome, jer je to prvo u našu korist, drugo, produkt djelovanja savršenog koji pogriješiti ne može, nepogriješivog, tako da to mora biti nešto što je najbolje. Ali da Allaha subhanahu wa ta'ala moramo i trebamo svakodnevno oprosta da tražimo, jer pored bezbroj blagodati koje ima nas opasipa, mi im uporno, stalno, svakodnevno, manje ili više griješimo. Od Allaha subhanahu wa ta'ala stalno, srcem i riječima, pomoć moramo da molimo da se na njega oslonimo, da se za njega vežemo, da od njega očekujemo, nadamo se i strahujemo, jer Allah subhanahu wa ta'ala ako nas ne pokrene mi ne možemo uraditi ništa i Allah subhanahu wa ta'ala ako nas pokrene i htjedne i pomogne s njim sve mogućim ništa nemoguće nije od Allaha subhanahu wa ta'ala najveću moguću blagodati počast počast stalno i svakodnevno molimo i trebamo da tražimo i molimo bilo ostvarenje ili povećanje od Allaha uputu tražimo jer koga Allah uputi napravi putome nema zablude a koga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavi tome nema ni pomagača ni upućivača kao što on uzvišen u svojoj knjizi kaže zato iz ljubavi prema Allaha subhanahu wa ta'ala tražeći njegovo zadovoljstvo strahujući od njegove kazne, nadajući se njegovoj nagradi, svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedini je nema sudruga, samo On je savršen, samo On gospodari, sve daje i oduzima i samo On smije i mora da se obožava i da je Muhammed sallallahu a nehi vasenem Allahov poslanik posljednji i njegov rob najbolji i to svedočenje, ako hoćemo da nam koristi mora biti ubježenjem riječima i dijelima vjerujemo da je Allah savršen, da se samo On mora da obožava. Priznajemo to i tako se očitujemo i obožavamo tokom cijelog života samo Allaha subhanahu wa ta'ala nastići da mu se što više približimo. I vjerujemo da je Muhammed sallallahu anehi wa sallam Allahov poslanik koji je od Allaha poslan, da ga je Allah odabrao i poslao nama s nečim, a to je poslanica u vidu Kur'ana i sunnata, to prihvatamo srcem tako se očitujemo i kažemo da smo muslimani i moramo to dijelima da potvrdimo da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavamo onako kako je poslanika poslao da nam pokaže i da se trudimo da što više od onoga što nam poslanik sam sam naređuje primjenimo, a ono što nam zabranjuje da što više ostavimo, tek tad ćemo kako treba vjernici da budemo i da se s pravom džennetu nadamo i da strah istinski od Allaha subhanahu wa ta'ala tim svojim dijelima pokažemo pa ćemo ako Bog da da vječno u dženetu uživamo. A zatim nastavljamo sa komentarom vasitijske akide dijela gdje je šeheh od Islam rahimahullah spomenuo niz ajeta o razno raznim osobinama kojima se Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi opisao pa smo došli do dijela gdje Allah subhanahu wa ta'ala govori o sebi i obavještava nas da on subhanahu dolazi da će doći na sudnji dan da nam presudi. U mnogim ajetima u Koranu se spominje ova stvar. Šeho l-Islam, rahimahullah, ovdje je spomenuo četiri ajeta, od kojih su tri direktno na ovu temu, a jedan je indirektan, ali pomaže u razumijevanju cijele ove situacije, pa ćemo mi prokomentarsati uz Allahovu pomoć ovo što je spomenuto, plus nešto još dodat od stvari i opisa koji su došli u Kur'anu i Sunnetu i koji su islamski učenjaci zabilježili bilo u dijelima hadijskim predajama ili u dijelama akideskim gdje je to pojašnjeno na osnovu razumijevanja kuransko-hadijskih tekstova. Pa molim Allah da nam da bereketa u tome da se okoristimo Allah subhanahu wa ta'ala je dao život i smrt da bi nas iskušao ko će ispravnije postupiti, kao što kaže الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا koji je dao život i smrt da bi vas iskušao ko će od vas bolje raditi. Živimo da bi provjereni bili, da bi iskušani bili, da bi položili. Allah nas poziva u džennet. poziva nas da položimo, pomaže nam, želi da nam olakša, ne želi da nam oteža, upućuje nas, pojašnjava nam, daje nam prilike raznorazne da se popravimo, pokajemo, izbršemo. Dakle, put do ženeta, iako je s jedne strane u smislu dunjaloškog dijela samo, to je jedan dio samo našeg života, mislim na ono što se tiče čistog materializma, popločan trljen i iskušenjima, put u dženeta je olakšan put u osnovu. Jer mnoštvo je načina da se izbjegne ono što je Allah zabranio, a samim time i kazna, ili da se popravi greška i grije u koju čovjek eventualno zapadne, a svi griješimo i griješit ćemo, a najbolji griješni su oni koji se najviše kaju kao što je došlo u hadisu. Allah subhanahu wa ta'ala nas iskušava šarijatom i dunjalu kom ili sudbinom. Daje ti dobro, pa te iskuša time da li ćeš zahvalan biti. Daje ti iskušenje, pa te iskuša time da li ćeš strpljiv biti. To je jedan dunjaluški dio. Oba, oba, oba, obavijestio ili objavio nam je naredbe koje moramo raditi. Pa ako odbijemo ili ne uradimo nešto, onaj ko to prizna da, je, da treba tako, ona uradi grijeh mu se piše i zaslužuje kaznu a onaj ko neće da prizna da je takav propis, a je već da je objavljeno u Koranu i Sunnetu, ta izlaz izvjere da nas Allah sačuva toga. Također nam je objavio i propisao zabrane koji se moramo da klonimo, da pridržavamo pravila i tih gdje nam su zabranio raznorazne stvari, pa ukoliko prekršimo nešto od zabrana, isti se propis, isto pravilo primjenjuje. Ako priznamo da smo griješni, onda smo grešni. Ako bi se čovjek u zohlu rekao, na primjer, kao što kod nas kažu, grijeh ide iz usta, ne ide na usta, mogla je šta hoću, nema ništa da je zabranjeno, se jede i pije. Onda su to riječi koje izvode iz vjere, da nas Allah sačuva toga. Međutim, iskušani smo naredbama i zabranama, dobrom i zlim, ili iskušenjima i blagodatima. Pa i na nama da gledamo kako ćemo da postupamo, ali Allah dao izlazi iz svih ovih situacija. Ovaj život, traje, mislim, na dunjaluški dio. Onoliko koliko je Allah zapisao. I to nije kraj. Nakon ovog, ove faze postoji zagrobni život ili život u kaboru, tako se zove, zato što je običaj se ljudi kopaju u kabore. Ali to je zagrobni život. Je duše ne poravi u onoj rupi, nego boravi na posebnom mjestu u koji se Brzah zove, koji je pregrađen između Dunjaluka i Ahireta, pa duše dobrih borave u Aili Ljonu, bivaju upisani u tu knjigu čestiti i onda bivaju po nekim predajima na nebu u određenom mjestu. Duše loši bivaju upisane u Sidžin, a neki kažu da je to knjiga i mjesto gdje borave, a to je duboko ispod, blizu Džehennema, kao što je spomenuto nekim predajima, kao što tvrdi dio učenjaka, I ova dunjaluška faza traje koliko traje. Niko od nas ne zna tačno kad će da prestane. Ali znamo da onaj ko proživi pun i kome neki kažu ti se naživio, on se najviše smrti boji. S jedne strane što zna da mu je bliže po nekakvim običajima nego drugima i s druge strane što Ovaj život je takav, svi kažu kao da si ušao na jedna vrata i izašao na druga, sad sad prošao. Pa šta je u suštini život? Broj dana. Kad jedan dan prođe, prošao je dio insana na ovom svijetu. I taj dan je dnevnica između tebe i gospodara. Kako ćeš je položiti, kako ćeš je predati. I cijeli život je jedna velika dnevnica gdje ćemo Allahu subhanahu wa ta'ala na ocjenu pa da nam naplati, isplati. I naplatit ćemo ono što smo radili. Allah obećava da će to biti minimalno pravedno, a nekima će dati milost. Zakinut neće nikoga. A dovoljno je da znamo da za svaki grije koji ih uradimo, a ima ih puno, mi smo već zaradili džehennem. Jer je osnova za kažnjavanje, osnova je da je Allah stvorio džehennem za kaznu jer ima čišćenja na sudnjem danu, i u kaburu, i čišćenje na dunjalu ko vidi iskušenja, to je Allahova milost. To su popusti gdje je Allah dao i svoje milosti prilike. A mi greha imamo i imat jer smo stvoreni da griješimo. Pa nema niko pravo da se bude siguran da Allahove kazne. I osnova je da znamo da je Allahova milost pretekla njegovu sržbu. I da ima pravo svako ko ima jedno dobro dijelo kako treba, a ima osnovu Islama, ne radi djela koja ga izvode iz Islama, vjeruje, tevhid Allahu subhanahu ta'la ispoljava, ispravno vjeruje, širka mu ne čini, namaz obavlja, to su minimumi. I ne negira ništa od zabrane naredbe za koje čuju. Osnova je da takav ima pravo da se nada da će mu Allah prosti sve grije. Ali da ne bude siguran ni za jedan. Stoga je na nama da iskoristimo ovaj broj dana koji ne znamo nikoliki i da se trudimo da se pripremimo za najbitniji dan u našem životu. A to je dan proživljenja. Allah subhanahu wa ta'ala odredio da imaju dva kijametska dana. Prvi je kad ti melek smrti dođe, ti tebi je već kijamet gotovo. I drugi je onaj glavni, kad melek drugi puta u rog puhne, pa svi progledaju proživljeni budu izmeni. Ljudi će umirati, a u sudnjem dan ćemo ovdje detaljno, ako bude ili detaljnije govoriti, jer ima citava tema o tome, od kabura preko ostalih stvari. Ljudi će umirati postepeno, pa će Allah odrediti kad sjedne da ukloni zemlju, da melek i strafir puhne u rok, pa će deci smak svijeta, pa će svi umrijeti. Monufiha fi suri, fa sa'iqa men fi samavati, wa men fi l'ardi, illa men ša Allah, puhnuće se u rok, pa će pomrijeti koji na nebesme, koji na zemlje, či znači, melek i ljudi. Osim koga Allah izuzme. Spomni da je to džennet, stranici džennet, ali što hori u džennetu i neki ostao. Ako ih ima, lom na neku. Da li su to oni koji svakako propisani da ne umiru, ili su to stvorene koja nema i dušu, ili nešto drugo, stvar dženeta, džehennema i tako dalje. Razilo da se učenac nema jasnog dokaza koji precizira i nije to bitno, znamo da se na nas odnosi u prvo, da ćemo pomijeti. Tumme nufiha fihi uhra, zatim će se drugi put puhnut. Fa idha hum qiyamun yanzurun. Pa će oni kaže gledajući, stojeći gledati. Ili ustaće gledajući. Možete razumjeti jedno i drugo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu nas obavještava da između dva puhanja je 40. Dakle prvo puhanje se 10 i nastaje smak svijeta. Zemlja će se zatresti, planete će se pokrenuti, nebo će se raspasti promjeni će se desiti razno razne, pomrijet će svako ko treba da umre, a to je osnova da će sva stvarenja pomrijeti, osim ako ima izuzeti, jer ima mišljenje da se izuzeta odnose na neživ, jer ima neživ i tako dalje. Zatim će proći 40 dana, sedmica, mjeseca, mjeseci i godina, nije nam spomenuta. 40 nečega. Za to vrijeme će Allah, kao što kaže u Koranu, zamijeniti ovu zemlju drugom zemljom. I spustit će kišu života. Pa će ljudi da niknu u svojim kaborovima ili iz svojih kabora. Na jedan od dva načina, jedan preciziran, razumije se jedno i drugo, pa se nama razilazi. Neki kaže će ljudi niknuti ko klas žita. Dakle, iz zemlje će niknuti, stajat će ko kip. Mrta videli. Ali će iz one trtične kosti koja ne trhne nikad, svaki insan ostavi sjemenku iza sebe kad umire, izneće ponovno da nikne naše tijelo se sastavi ono što je istrhlo. Jer Allah neće nagraditi ni kazni tijelo neko novo, nego ono naše koje je grešilo i koje je pokorno bilo. Pa će se insan ponovno sastaviti, bilo se sastavi kao krompir unutra ispod zemlje, u kaboru, jer je došlo da će se kaburi raspuniti, rascijeliti. Pa po jednom mišljenju, insan će narasti unutra u kaboru od te kiše. Pa će se kabura cijepiti, on će ustati gledati. Komentar ovog ajeta. Po drugom mišljenju, insan će nicat kao što niče biljka. Pa se zemlja rascijepi da biljka nikne. Pa će se kabur i insan će nikne. Kabur se ovdje misli na svakom mislu gdje insan, gdje insan umro ili završio. Bilo da ga je pojela riba i ostalo, na onom mjestu gdje je okončio, skončio i gdje je završio, gdje se raspao, tu će biti proživljen, jer neće tad biti ni vode, ništa, bit će ravna ploča, bijela, rumenkasto bijela, kao što je došlo u hadisu. Pa će po jednom mišljenju ljudi stajati poput kipova, čeka drugo puhanje, kompletni. Po drugom mišljenju bit će unutra u kaburovima, čeka drugo puhanje, pa će nakon što prođe 40, drugi put se urok ono puhnuti. Allah će narediti istom onom meliku koji prvi put puhnuo da puhne ponovno pa će ljudi progledati. I obazrat se oko sebe po onom prvom mišljenju i vidjet masu ljudi koji je znaju i koji je ne znaju, koji nas je običaj i često je tako u svijetu bilo da se čovjek pokopala pored svoje rodine. S tim da mi ne znamo koliko puta su ta groblja prekopana i koliko prije neko nas tu ukopo i završe i tako dalje. Pa ćeš ti vidjeti poznate i mnoštvo nepoznatih ljudi, komšija za koji nisi ni znao da su tu s pa će se ljudi pogubiti ko skakavci skočiti na sve strane letiti. Od straha neće znaš šta ih je snašlo. Nevjednici će reći teško nama ko nas proživi, ko nas probudi. Vjernici će reći kao što su rija sin hada na vaden Allahu sada kal mursanun. Ovo je ono što je Allah obećao istinu, su govorili poslanici. Pa će biti metež do jednog momenta kad Allah da da određeni glasnik kaže što treba reći pa će svi krenuti za njim i skupit će se na mjesto mahšara mjesto skupljanja. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je u Kur'anu i sunnetu, sastaviti sve ljude na jedno mjesto. Da budu blizu jedni drugom. I bit će određena dešavanja koje se nazivaju strahote sudnjeg dana. I o tome će, kažem, biti govora u posljednim predavanjima ako Bog da. Ovdje je bitno da dođemo do ovoga što se spominje u ajeti na večeras. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala dati kad htjedne, nakon što prođe drugi niz godina, ili koliko vremena Allah htjedne, da se nebo raskukne i da ga bijeli oblaci probiju i raspašće se jedno po jedno nebo i koje god nebo padne, a sedem nebesa iza nas ima, meleci tog neba će stići i napraviti sav krug oko stvorenja koja su sakupljena. Pa će drugo nebo se raspuknuti, odrijetiti, kao što je došlo nekim tekstovima, pa će se formirati drugi krug. I tako će biti sedam krugova meleka koji će kasnije stisnuti još više stegnu tog ruča oko stvorenja ljudi, džina i hajvana koji se budu tu nalaziti. Pa će onda ljudi čekat u tom stanju, neko se uznaju kupat, neko hladu bit. Strah, veliki će sve obuzeti. Pogotovo to određenim momentima. Znači je dobro gdje su i šta su. Iako su se početno bili pogubili, ne znaju šta je, znaš što kasnije će dobro, znaš šta ih čeka. I čekat će da dođe Allah subhanahu wa ta'ala da im presudi. I zato Allah uzvišeni u Kur'anu, kad u suri Bekari naređuje ljudima I kaže, ja juha ladina amanu dhulu fi sirni kafe, wa la te tebi u hutuvati šeitan, o koji vjerujete, uđite u ovjeru potpuno, uđite u islam potpuno, i nemojte slijediti šeitanske stope, innehu nekum adubum mubin, on vam je otvoreni neprijatelj, pa nakon toga prijeti u sljedećem ajetu, onima koji neće i odbiju, nakon što su i da okazi došli, U trećem kaže Hel janzuruna illa a jehtijehum Allahu fi dhunanim minel gamami wal mena wa qudiya al I to je prvi ajet koji je šejh Islama ovdje spomenuo. Kaže, zar oni čekaju da im Allah dođe sa oblacima ili sa naslagom oblaka, u hladu oblaka, ali ga to su bijeli oblaci kroz koji prodere svjetlost. i meleci da dođu. Aludira se na onaj dolazi koji sam malo prije spomenuo. Va kudi jel amr, gdje se sve završi, gdje se svakome presudi. Zar oni to čekaju? Pa tad skontaju šta su trebali da rade ranije. Ovo je opomena meni i tebi i svakom vjerniku, grešniku prije nego onim drugima koji neće. Jer mi vjerujemo i ubijeđeni smo ovom. Pa nemojmo da čekamo ovaj moment pa da vidimo šta će s nas biti. A imamo priliku da se pokajemo, da se vadimo i čupamo, da Allahu milost tražimo i dobijemo još na ovom svijetu i oprost. Da promijenimo ono što promijeniti možemo od svog života. Pa ovdje, ovo zbog čega je šef Islam spomenuo ovu, ovdje stva, ovaj ajet, zato što se njemu kaže, zar oni čekaju da im Allah dođe. I Allah sebe opisuje i o sebi govori kuranski ajet. Allah je Kur'an govorio, izgovorio, citirao. I osebe obavještava da će doći na sudnji dan. Što ova priča? Pa to su oni koji smo nazvali kelamisti, jer su dali predno svom kelamu, svom govoru odnosu na govor Allaha i poslanike sallallahu a nekada se negirali Allahovu osobinu ovom umišljstvu iskrivili ovaj ajet njegovo značenje. Rekli mi ćemo se bolje izraziti. Kažu ne smijemo vjerovati da Allah dolazi. Jer bi time vjerovali, kaže neki, pravda je raz raznim, pa kažu to ukazuje na promjene. Allah se ne mine. Ona govori o sebi, Allah se ne mine, Allah je savršen bio i ostao. Ali kaže da dođe, dolazi onako kako njemu dolike i tu smo usvojeni kaže da ukazuje da Allah ima tijelo. Nigdje Allah ne spominje tijelo, spominje se njegovo biće, Allah ima biće. Ne kažemo tijelo, jer mi znamo šta je tijelo. A tijelo nije došlo tekstovima, dakle ovo ne ukazuje na to. Pa to znači ovo ili ono, šta god da znači. Znači da je istina ono što je Allah rekao, ne vi. On dolazi, kako? Kako njemu doliko je. Jel ovako ili onako, kako god zamisliš, nije tako. Što? Lej se kemitri hišej. Njemu ništa nije slično nego je potpuno, najbolji. Šta god da radi, a ovo je svojstvo dijela, kad hoće to i uradi, kad hoće spusti se, kad hoće digne se, kad hoće doći i priđe, uradi to na najbolji mogući način, jer on je savršen, on sve radi, bez kreške, on sve radi na. I Allah subhanahu wa ta'ala govori za sebe da dolazi i mi vjerujemo da Allah dolazi i ne smatramo to Bože sačuvaj manjkavost, nego potpunost. Jer Allah o sebi govore mi potpuno u svakom smislu. I u svom biću, i u svojim osobinama, i u svojim dijelima. A ovo je od njegovih dijela. U drugom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala govori o mušticima i nevjernicima koji prigovore razne razne upućuju, ne vjeruju, odbijaju, čekaju, raznorazni majeti dolaze, ali pravilo Allah postaje na ovom svijetu da je pametno mišare dovoljan, jedan dokaz. A da onome ko neće da shvati hiljadu dokaza nije dovoljno. I više od toga. Allah i mjesec je raspolutio. Tražno od poslanika Muhammeda sa svem, gde razpoluti raspoluti mjesec, ako istinu govoriš. Poslanik sa svem zamolio Allaha, mjesec se razdvojio, do te mjere da se brdo između njega ukazalo na dva dijela. Određeno vrijeme tako stajalo, posle pa se posle vratilo, kaže sad se pokazao sihr Muhammedu. Neće da vjeruje. Jer i Allah u Kur'anu, u Asuri, Jasin, na drugim mjestima spomenuje razlog što neće da vjeruje. Jednom kad odbiješ ili više puta ako te Allah pusti, ako ti da drugu priliku. Ali jednom kad odbiješ, ja sam dokaz. Kad odbiješ istinu, kad ono što se nudi, Allah subhanahu wa ta'ala zapečati srce. I nakon toga te niko uputiti čitajte početak sure Jasin pa ćete vidjeti. Između ostalog, na vrlo mjesto nešto spomenuti. I zato Allah kaže Hal jenzurune illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'ti rabbuka wa ya'ti ba'd ayati rabbik šta oni drugo čekaju osim jedno tri stvari da im dođu meleki oni koji vade dušu a kad je kasno za pokajanje je svi koji vide meleke povjerovaće zato što će melek nekom reći izađi dobra pokorna dušo, a drugome će reći izađi nevjerna dušo, ti jesi nevjerni. Gospodar tvoj na tebe srti. I ti onda znaš da nisi bio dobro. Ali kasno. Kaže poslanik sallallahu aleyhi ve sallam, in Allah je akbalu taubetan abdi, ma nam ju garbi. Allah prima taubu od roba, dok ne zagrklja. Ne dođe duša, dok ne dođe. Zakrklja, gotovo je onda. Kad vidi, Evo jeti je rabbuk. Jel čekaju smrt? Jel čekaju da im dođe gospoda? Kaže Allah svišeni. Misli se na ovo na sudnjem danu što sam spomenuo malo prije. Tad je gotovo. Tad možeš samo čekat presudu. Ti si završio svoje. Evo jeti je ba'du a jati rabbik. Ili da dođu neki dokazi gospodara. Ovdje se odnosi na preznake sudnjeg dana kad počnu. Kao što je došlo u drugom hadisu, da Allah primate obu, dok ne izađe sunce sa zapada, kad izađe gotovo. Jo me jeti ba'du ajati rabbik nastavlja gospodaristi u istom ovom ovoj suri ajati dan ovaj ajat. Kad dođu neki ajati ili znakovi ili dokaz od gospodara la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl neće kaže duši koristiti, neće čovjeku koristiti vjerovanje ako nije vjerovao prije. Kad počne upraznati sudnjeg dana. Jer oni koji neće da vjeruju, za koje Allah kaže opominjao ih ti ili ne, oni neće da vjeruju. Oni će se uvjeriti samo u ova tri slučaja. Sve, ili jedna od ova tri slučaja. Neko će umrijeti kad mu dođe imelaci, a neko će umrijeti kad, kad bude smak svijeta. I svi će sačekat i doći kada im Allah dođe i presudi. Pa ova tri slučaja, tad vjeruju, ali tad vjerovanje je koristi. I Allah ih ne pominje, jer su još živi, oni među njima koji hoće da uputi, nakon što je rekao da većina njih ne vjeruje, kaže, zar čekaju jednu od ti tri stvari. I u ovom ajetu se jasno kaže, ili da dođe tvoj gospodar. Što nam govori da gospodar svjetova ima osobinu da dolazi. I gospodar svjetova na sudnjem dan će da dođe. U sljedećem ajetu odnosno četvrtom prijećemo na njega, jer u njemu se ne spominje direktno dolaza gospodara, nego se aludira, ali se pojašnjava ovaj slučaj. Kako će to biti, šta će biti, ono što sam rekao u uvodnom dijelu. Kaže gospodar svjetova, nakon što u suri Furkan opisuje da oni koji ne vjeruju i svoje oholosti kažu Zašto nam ne siđu u meleci? Zašto nam Bog ne dođe? Ako hoće da oni vjerujemo. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Jaume je ravna melaike la bušra jaume ide min muđrimi. Kad vide dan, kad vide meleke, neće im biti drago tog dana. Ako su bili mučni, ako su bili zločinci, grešnici. Neće im biti drago. On prezivaju nešto što im neće biti drago. Kad vide Allaha na neće im biti drago. Pa spominje dalje da će im Allah uprah dijela pretvoriti. Pa kaže da će stanovnici dženeta jedini tog dana sretni biti. Da će biti najbolji položaj, najbolje riječi, će slušati govoriti, da će jedini uspjeti. Pa onda kaže ovo, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَنَائِكَةُ تَنْزِيرًا الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِنِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا Na dan kada se nebesa raspuknu, rascijepe, raspadnu oblacima ili sa oblacima, da se desi to pucanje, pojavit će se oblaci. Ili će oblaci biti sebe tog pucanja, može se jedno i drugo razumjeti. Oni oblaci koji su ponijeti u prethodnom ajetu. وَنُزِّنَ الْمَنَائِكَةُ تَنْزِينَا I kad meleci budu spušteni da okruže robove i da spremno u safu dočekaju gospodara svjetova, tog veličanstvenog dana. El mulku jevme ide jel hapo rahman. Toga dana će stvarna vlast biti čija? Ovdje kaže, ne kaže Allahova, ne kaže vladareva, on istinski, ne kaže svemoćnog, da nas još više plaši nego kada je sve milostnog. I u mnogim momentima gdje Allah subhanahu wa ta'ala opisuje najteže događaje, spominje svoje ime sve Jer pravi vjernik, da smo kako treba i da su nam srca čista i da istinski čitamo ovaj govor kao da se Allah nama direktno obraća i da razumijemo ovo što nam se govori, i da pokušaš sebi dočarati taj događaj, tebi bi srce od straha puklo, pa te Allah tješi i kaže sve milosti. Je zaista toliko i treba da se plašimo. Tog dana, najbitnijeg dana. Dana kad ćeš vidjeti svog gospodara, a ne isti biti drago da ga vidiš. I to je moguće i na ovom svijetu da nešto voliš, a da ti ne bude drago da to vidiš. Pa nema sumnje da svako dijete voli svoju majku ali kad nešto ozijani, zgriješi, pa kad ga majka zove ljuta, onda on volio bi da negdje pobije. Vjernici voli Allaha uzvišenog. I najveći užitak kojeg možemo osjetiti tjelesno i duševno će biti gledanje u Allaha subhanu ta'ala lice u džennetu. Ali na sudnjem danu da insan može pobjeći, pobjegao. I zato se prenosio sahaba da su govorili, volio bi da sam kamen, da sam tica, da sam drvo da me neko posjeće, da ne moram proživljen biti račun polaga. Toga dana će, kaže, vlast biti sve u, rukama sve milostnog, tako izrazim, a bit će to težak dan nevjernicima. Nakon toga vratit ćemo se na treći ajet, pa uskoro i zaključiti ovaj ders sa porukama. Allah subhanahu wa ta'ala nakon što u Fajr opisuje osobine nevjernika. I spominje da između ispravnog vjerovanja i ispravnog ponašanja postoji direktna veza. Ne možeš biti dobar, a dobro ne raditi. Ne možeš biti ispravan, a loše se odhoditi što je ispravnije i bolje vjerovanje, to je ispravnije prema rabu djelovanja, robovanja i bareti i to ljepše ponašanje. Pa je mnoštvo Kur'ana, pogotovo u Amr džuzu, zadnjem džuzu, sitni, kur'anski ajta i sura, u Kur'anu mnoštvo dokaza u kojima se spominje veza između vjerovanja i djelovanja. Pa tamo ih opisuje da ne pomažu siromašni, da ne vode brigu o etimima, da ne postiču sebe i druge da hrane one koji su potrebni i tako dalje. A nakon toga kaže, kella, ne mora tako. Iza duketil ardu deken deka, kad se zemlja jednim za drugim potresom zatrese, kad se zemlja počne trest, pa nikad stat, do te mjere će se trest, da će se i planine pokrenuti. Pa će ljudi reći šta je ovo Pa će se sve zdrobiti, jedno s drugim sudariti. Pa ovu prah pretvoriti, pa izravnati. Vađa rabbuk i doći će tvoj gospodar. U Ameriku safen safa, a merec je već red do reda. Onako kako je opisano u hadisima. Posafani, već čekaj. Vađi a jevme idim bi džahennem. Kaže, doći će se gospodar, zbog toga je še spomenuo ove to. I to smo naučili. Dovešće se toga dana džehendem. Jevme idi je te zekjaru l'insanu wa enna lehu tikra. Toga dana će se čovjek sjetiti. A našta šta mu je sjećanje? Što ima od toga što se sjeti? Šta će se sjetiti? Jekulu ja lejteni kad demtu li hajati reći će da sam se Bogom za svoj život spremao. Pa znači čije život živio? Naš život je ono tamo, jer ovo će ovdje ostati. Ko radi za ono tamo, radi za život svoj. Ko radi samo za ovo, radi za svoje nasljednike i radi protiv sebe. Jer doći će ponovno u svoj život, ali neće naći osim zlom. kulluhum atihim jevman qiyameti farda, kaže Allah subhanahu wa ta'ala na drugom mjestu. Svi će pred nek pojedinačno doći. Kod Buhari i muslima stoji hadis da, će poslani, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao svakog će od vas gospodar svjetova na samo pitat. Pa će dovede čovjek bed pred Allaha uzvišenog. Okrenut će se nadesno, neće vidjeti osim ono što je uradio. Okrenut će se nalijevo, neće vidjeti osim ono što je uradio pogledat će ispred sebe, a neće vidjeti osim džehennem. Kaže poslanik sam, neće vidjeti osim vatru. Fateku na, volav bi šikti temre. Pa bojte se vatre makar sa pola datule, s pola horme. Nije bitno koliko malo, bitno je da je dobro, radi ga, treba će ti, može ti zatreba. Možete Allah zbog toga džehendama sačuvati. Pripremi se za taj dan, jer tu je moj tvoj život onaj ko ne bude se pripremio, reći će da sa sebe i sebi nisam se za život pripremio. Da sam se Bogom za život svoj pripremio. To je ono naše. I zato teško onome ko proda vjeru za večer u bilo kojem smislu. Ode ti karta za džennet. Ko se igra s vjerom, ko mi nije stalo od kog će vjeru uzeti, hoće li ovdje ili onda i hoće li naučiti ili neće naučiti, I hoće li ispravno raditi ili neće ispravno raditi. Doći ćemo pred Allaha i doći Allah nama. Ne da nas počasti, nego da nam presudi. فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ Nastavlja dalje gospodar sve ovo ajte sure Fečer. Toga dana neće niko mučit kao on. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٍ I neće niko kivat u okove kao on. Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu koji bi opisuje ovaj događaj i ovaj detalj kad Allah dođe kaže vidit ćeš vatru pa se boje Allaha makar spola da to ne da udjeniš. A pogotovo više od toga što više možeš ugrabiti. Jer u drugom hadisu koji bliži ima muslim u svom sahihu stoji La tahkirenne minal ma'rufi še'en walau an talqa ehake bi vađin tanika. Nemoj da bezvrednim smatraš ništa od dobrih dijela. Makar da brata muslimana zetniš vedre ili nasmije na licu. Sveđi došlo da je seba primjenju. Primjenju. I navikava je druge da primjenju. Ulepša je nekome da, ne ga pokvariti ako možeš. Jer došli smo u takvu situaciju da brat kaže, čuo sam ovaj hadis, pa sam otišao na posao, a naši su ljudi, kaže, muslimani tu često oko mene pa sam se smješko, ima i drugi, ali, pa sam se vas danas smješko ljudima da me na kraju smijene došao čovjek rekao što ti danas privociraš. Šta ti je, kaj sa mnom se nešto smiješ? U takvom vaktu živimo da to ljudima smeta, nismo navikli. Kao što nismo navikli da zgrčemo dobra djela. Nismo navikli da otvaramo, da nam kapa, lije, sipa, negdje više, negdje manje, ali da ništa nismo ostavili od dobra. Nego smo pustili sve slavine zla. Pa kažemo, hajde malo je to. A kad kapa, nakapa. Hajde sitno teče. A Boga mi se nateče. Tako nam i život proteče dan za danom. Mi vjerujemo da će Allah doći. Mi vjerujemo da će ljudi vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala na sunnijem danu. I da to neće biti gledanje u živka. I vjerujemo da će vjernici u džennetu vidjeti Allaha subhanahu wa ta'ala, tako Allahu u Kur'anu i poslanih sallallahu aleyhi ve sallam u vjerodostim hadisima govore I da će u tome uživati najvećim mogućim užitkom. I to će biti tema za sebe doći nam ako Bog da u ovoj knjizi. Nakon ovoga, Allah subhanahu wa ta'ala nas je također u svojoj knjizi, kao što šeh ovdje spominje radoslijedom, obavijestio o tome da on na svom savršenom i potpunom biću ima savršeno, potpuno, sveto, plemenito, veličanstveno lice. O gledanju o Allahu lice ćemo govoriti kasnije, rekao sam. Ali ćemo ovdje uzeti spomenut i ova dva ajeta, pa možda od njih počnemo sljedeći puta, možda i ne treba više, jer će doći tema za sebe gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sve što je na zemlji proći će prolazno je nestaje a ostaje samo lice tvoga gospodara sveto veličanstveno darežljivo plemenito i ti ume govori o sebi spominjući svoje lice Allah će uništiti sve u jednom momentu što živi, a ostaće on. Do te mjere kao što je došlo u hadisu da će se reći, da će reći sam limen il mulku il jaum, kome sad vlast pripada, pa neće imati kod mu odgovori, pa će sam sebi odgovoriti. Lillahi il vahid il kahar, Allahu jedino koji sve druge pobjeđuje i savladava i Allah subhanahu wa ta'ala ima lice. I u, tome musli, u to muslimani nisu sumnjali stoljećima, dok se nisu našli nekakvi pametnjakovići da kažu ne možemo mi to vjerovati, nego mi ćemo to nekako protumačiti. Jer ako kažemo da Allah ima lice, a stvorenja imaju lice, mi smo uporedili Allah za stvorenjima, A mi smo već naučili prvo pravilo da ništa nije slično Allahu, pa kad Allah ima lice, to je onako kako njemu doliku je savršeno i potpuno, a mi imamo onako kako mi imamo, kako mi je Allah dao. Jer ima i hajvan i insan lice, pa niko neće reći za sebe da mu je lice ko nikog hajvana. Pa kad potvrdimo, a niko neće negirati da hajvan ima lice. Pa kad pitaš insana ima majmu lice, kaže ima. Imaš ti lice, ima. Jel tvoje kao majmsko, bože čuva vredu smo. A zašto ti onda istu takvu postavku postavljaš nasprem gospodara svjetova, da Allah saču. Allah ima lice i kaže ostaće njegovo lice i opisuje ga osobinama. Jer neki kažu to je njegovo biće, to je njegova nagrada, to je onaj sevar kojim se htjelo njegovo lice, popije potvrdi lice samo na drugi način, nesvjesno. je protumačiti da neki nešto da izbjegnu reći lice. To je već, kaže. A već u arapskom jeziku može znači strana, može ovo, može ono, može tamo, može ovamo. Može znači, ali iz konteksta vidi se vidi na što se odnosi. Svaki jezik ima svoja pravila, koji jezik se razumije. I oni koji govore određenim jezikom znaju šta pričaju. Mi svi znamo jel te šta znači čelo. Kad kažemo čelo, znamo na što mislimo. Na čelo kolone, jel? Na čelo. Čelo ona ono. stranica ili druga stranica. kažemo čelo, znamo šta je čelo. A kad kažemo čelo kolone, također znamo na koji se čelo odnosi. I mi se razumijemo. I nema potrebe, kad ja kažem povredio sam čelo, da ti pitaš je li čelo kolone, je li čelo stranice, je li čelo ovo ili ono. ono. Znaš šta, o čemu pričamo? Kada Allah kaže svoje lice, moje lice, njegovo lice, znamo na što se mislimo. i mnoge druge stvari. Kao što su prošli puta u prošlim ajetima pokušali, tako su i ovdje pokušali da zamijene, pa kažu neće Allah doći, nego će doći njegova odredba. Jer je Allah u Kur'anu rekao u početku sure Nahl, Eta emru fana testa'điluh, doći će Allah Allaha odredba, nemojte je požurivati. Mi kažemo upravo to je dokaz za nas, a ne protiv nas. I ovo je dokaz protiv vas, a ne za vas. Jer Allah kad hoće da govori o sebi, kaže doći ću ja. A kad govori o svojoj odredi, kaže doći će moja odredba. I da je htio reći odredba ovdje, rekao bi doći Allah odredba ko što je rekao tamo. I mi kad kažemo čelo, kad kažemo lice, kad kažemo, mi znamo na što se misli. I znamo da imaju neke stvari lice i drugu stranu i tako dalje. I iz konteksta govora se razumije na što mislimo. Pa je potrebno da napomenem sebe i vas i oni koji gledaju ovo, da je bitno da se vjeruje Allahu isto koliko vjerujemo Allah. Allah kaže doći, ovaj, ostaće njegovo lice i to je opet ono što mi kažemo jezička kultura, jer Arapi kažu i mi kažemo kad prijeti insan insanu kaže smrskat facu, To ne znači da će udarat samo u lice, neće u druge dijelove. Nego htio da istakne nešto. Kaže, počupat će kosu. Kad opisuje nekoga, ljepotu opisuje lice, kao najljepši dio kroz pjesme, kroz ovo. Ili kaže, plave kose, crne kose, ovo ili ono. To ne znači da nema ništa osim samo kosu, da on voli kosu ili ne znam nija šta, nego ističe ono što je bitno njemu u tom momentu što je lijepo, i tako dalje. Spominje tebe, govoreći o jednom tvom dijelu, bilo u pozitivnom ili negativnom kontekstu. Allah subhanahu wa ta'ala spominje sebe, da će samo on ostati, a sve drugo nestati. I ističe jednu svoju osobinu svog bića. Napominje na svoje lice, jer od nas traži da radimo za gledanje u njegovo lice. I to je najbolji nijet kad radiš neki sevap. Da te Allah počasti da gledaš u njega, o tome ćemo ako Boga govoriti koliko je to bitno i koliko je to lijepo. Kad dođe tema za to. I ovo ne znači ko što neki su pomislili da će ne do Allah ili ne uvodu bilah dio Allaha nestati, samo lice ostati. Nego nam Allah kroz ovaj ajed govore će on ostati i još nas podučava da on ima lice i da je to bitna stvar za nas. I da je to lice opisano osobinama. Da je to lice veličanstveno. Dul džalala da je to lice uzvišeno i da je to lice ikram, da je to nešto što je samo po sebi, gospodar svjetova govori o sebi, da je on darežljiv, da je on plemenit i da ga treba, da je on onaj koji časti i čast ukaža, ukazuje onima koji su pokorni, pa je pripremio džennet i sve ono što je u džennetu, što se ne može kupiti ničim, da, poko, da počasti pokorne robove. Istovremeno znači da Allahu treba čast ukazati u svakom smislu i da ga ne treba provocirati, srditi, što smo govorili prošli put. Jer je onaj, on, onaj koji svu čast zaslužuje jedino i svu počast. I to između ostalo znači je tahijatun illahi, kad učimo tahijatun, prve dvije riječi. Na drugom mjestu kaže kullu shay'in halikun illa wajhe sve će u helač otići sve će biti upropašteno osim njegovog lica pa opet govori o sebi u ovom istom kontekstu potvrđuje gospodar svetova sebi lice Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnim hadisima, od kojih ćemo spomenuti jedan iz muslimovog sahiha, nema sumnje u njega, kaže, opisujući gospodara svjetova u završetku, jer smo odužili, kaže, hijabuhu nur, لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه on ima zastor ko Allah uzvišen od svjetlosti koje kada bi otkrio lepota i svjetlost veličina i svetost veličanstvenost njegovog lica sve ovo znači subhat pre svega lepota i svjetlost njegova lica bi spržila sve ono dok dopire njegov pogled. Da on Allah sve vidi. kad bi Allah trenutno otkrio svoj grtač kojeg je dao kao zastor među sebe i stvorenja ga ne vide, stvorio ga. Svjetlost i lepota njegovog lica bi stržila sve što se vidi. Što on vidi? On vidi se, sva stvorena bi nestala. I pored toga kad Allah tjedne, daći će stvorenima, stvorit će u stvorenjima snagu da mogu da podnesu gledanje, pa će to biti gledanje srđbe za onoga koga Allah sretne sa srđbom na sudnjem danu i gledanje straha od strane robova i bit će to gledanje milosti od strane Allaha za dženetlije kad ih bude gledao i gledanje u živu od strane dženetlija prema Allahu subhanahu wa ta'ala koji molim da nam zbog naših greha ne zabrani tu taj najveći užitak. Dan kad Allah dođe da presudi robovima kad ćemo svi stati pred Allaha i sjetiti se svakog našeg greha i dobiti knjigu gdje je sve zapisano, ni malo ni veliko nije izostavljeno, opisan je u vjerodostojnim hadisima jezikom Adama i Nuha, i Ibrahima i Musa i Isa kao dan kada će se Allah subhanahu wa ta'ala rasrditi takvom srđbom da neće biti tako srdit nikad, nije bilo nikad ranije, ni će biti ikad kasnije. I za taj dan se islam, insan treba islamom pripremiti i pripremati. Da naučiš šta se od tebe traži. Da stalno budeš vezan za neku vrstu znanja da bi se posjećao na Allah. Da stalno budeš u vidu obaveznog ili dobrovoljnog zikra. Da misliš na Allah subhanahu wa ta'ala. Da se čistiš da od Allaha svakodnevno oprost tražiš. Da ti je na umi ovaj dan više nego što su ti na umi preznaci sudnjeg dana. Jer ima ljudi koji se bakću godinama ista pitanja postavljaju. Je li prvo Mehdi, ili je prvo ovaj, ili je prvo onaj. Sad će, hoće li sunce prije izaći, ili će biti ovo, ili će biti ono. Te dane će doživjeti neko. Te momente kad se desi smak svijeta. A sudnji dan će doživjeti od nas svako da upoznaš detalje sudnjeg dana, to ti je nešto najkorisnije. Nakon što poznaje Allaha subhanahu wa ta'ala. Znaš njega, kroz njegove osobine, znaš šta od tebe traži i znaš kakav te dan čeka, pa ćeš se ako Bog da za to da pripremiš. Ako krene Allah da pomogne. Ako neće Allah da odmogne, tako što ga prestane pomagati, samo on sam ne može. I nikomu drugi pomoć ne može. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poživi kao iskrene ispravne muslimane, usmrti kao iskrene ispravne oni, one s kojima je zadovoljan, da nas proživi kao takve. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da dok živimo uz njegovu pomoć i uputu stalno sebi i drugima povećano dobro činimo, a kad preselimo na smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo, molim Allah da džehennema sačuvani budemo i da ga u džennetu uživajući gledamo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما